من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده وهو على كل شيء قدير Vi er nået frem til, hvor forfatteren, alaihi rahmatullah, sagde, مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظا لا مناما فإن قريشا أنكرته ولم تنكر المanamat. Eksempelvis den hadis, der omtaler al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra, vandring. Den vandring, der har været mellem Mekka og Al-Quds. Mellem Mekka والقدس جروسلم والمعراج والمعراج والمعراج ات كمط تهمل وكان يقظة لا مناما وطيبا يقظة يقظة أنت بتشير ات بروفيت وفون صلى الله عليه وسلم وهن صوي تبا يكن فإن قريشا أنكرت selve Qurayshs befolkning, de vantro, har benægtet, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har været i Al-Quds og kommet tilbage på et, på et døgn eller en dag, på en nat. Walam tunkir al-manamat, og de benægtede ikke drømme. min dalika er en af de eksempler, som forfatteren benytter sig af, أن ملك الموت لما جاء إلى Musa عليه الصلاة والسلام Da dødens engel kom til Musa alaihi salatu wassalam ليقبض روحه for at fjerne hans sjæl latamah så har Musa alaihi salatu wassalam slået dødens engel på sit øje ففقها عينه så blev han blind på den ene øje فرجع إلى ربه فرد عليه عينه Så gik dødens engel tilbage til Allah Og så har Allah returneret hans øjne tilbage Hadisen faktisk er i Bukhari og i Muslim Så der er ikke nogen der ligesom er i tvivl om Hvis vi tager den første øh, Som han nævner Med hensyn til Al-Isra wal-Mi'raj Allah subhanahu wa ta'ala nævner det i al-Quran i surat al-Isra, vers nummer 1, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا Subhana, velsignet vær. Ham, som har vandret med sin slave om natten fra المسجد الحرام المسجد الحرام المسجد الحرام تمثل مكة إلى المسجد الأقصى تل المسجد الأقصى يا جروسلم وذي اللي فوقك بو إنت فذي الله سيا ليلا ليلا ناتن Og hermed kan man sige Masjid al-Aqsa, eller bliver også kaldt Masjid Ilya. Det er en masjid, som er meget respektabel hos muslimer. Og det har også været en tidligere qibla for de tidligere nationer. Og den har også været en qibla for muslimerne i starten hvor Allah subhanahu wa ta'ala herefter har lagt, at selve al-qibla skal være al-Kaaba. Men der er nogen, der siger, har det været Isra, det betyder, har Muhammad sallam vandret med sjælen eller kroppen, eller har det været ligesom en drøm? Han lukkede sine øjne, og han kunne fokusere, så kunne han se det hele, og det hele foregik som en drøm. Svaret er nej. Selve vandringen har været haqiqa. Haqiqa det betyder sandfærdigt. Og det var på den måde, hvor Muhammad s.a.v. al-Isra var på han, med hans krop, sallallahu alaihi wasallam, og hans sjæl. Og Muhammad s.a.v. han var vågen, sallallahu alaihi wasallam. Han var ikke sovende, som disse folk begynder at sige. Da Quraysh har hørt, at Muhammed den nat har vandret til Jerusalem, og herefter fløj eller rejst til himlen, så har de benægtet. De har allerede fra starten af benægtet, at han vandrede fra Mekka til Jerusalem. Og så gik det over til Abu Bakr al-Siddiq. Og så sagde det til ham, din ven, han hævder, at han var i Jerusalem i går nat og kom tilbage. Så svarer Abu Bakr al-Siddiq, han talte sandt. Så spurgte ham, Hvordan kunne du anerkende det, han siger er sand? Så svarer Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu arda. Når han kommer med budskabet fra himlen, det vil sige fra Allah, så tror jeg på ham. Skulle jeg ikke tro på, når han kommer med de her ting, som er simpelt? Og desværre har det været sådan der, at der har været nogen af muslimin på det tidspunkt, hvor deres iman har været svag. Da Quraysh begynder at sige, at Muhammad s.a.v. løg, så fik de trukket sig tilbage af iman og valgt at gå tilbage til deres tidligere din. Og det er derfor, de valgte til kufr for iman. Og den ser vi nu om dag. Var der masser af mennesker, der begynder at opgive nogle islamiske værdier. På grund af hvad? På grund af, at de er ukendte med deres egen din. Der er mange muslimer, der begynder at være stolte, at de ligner kuffar, om det er udseende eller værmåde, eller hvad som helst. Der er mange, der er stolte over, at de opfylder de danske værdier, eller undskyld, kuffars værdier, og lever under disse værdier, stedet for at de ophøjer islam. Og nogle af dem ophøjer kuffars værdier og tager afstand af muslimer. Og dem er der en del af. Dem er der en del af. Der er en del mennesker, hvor de ønsker, at deres værdier er kufur. Med forbehold for, at de viser, at de er muslimer til højtider. Og det er skandalt. Vallahi psikoz. Vallahi psikoz. Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hans isra, selve vandring har været på et muldyr, der blev kaldt al-buraq. Al-buraq. Og selve al-buraq, selve al-buraq er noget, der ligger mellem en hest, mellem en hest og et æs, og den har vinger. Og da man siger også al-burak, de var noget sammen. Ibrahim a.s. havde under sig, så han kunne flyve rundt fra det ene sted til det andet. Og det her er ikke usandsynligt for os at tro på. Fordi Allah han kan gøre, hvad han vil. Og selve historien om Isra er kendt. Vi kender den alle sammen. Vi ved udmærket, hvad det indbærer. Fordi vi tror på det budskab, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam er kommet med. Vi tror på, hvordan Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fået risala af Allah subhanahu wa ta'ala. Så det er noget en muslim skal tro på, skal ved, at hvad der er sket, er noget med Allahs vilje subhanahu wa ta'ala. Og så har vi en miraj rejsen, velfarten til himlen. Allah nævner det i surat al-Najm, vers nummer 13-15, til hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى Og hvad så? وَلَقَدْ رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها Jannatul Ma'wa. Han har set det, mens han gik ned. Hvor ved slutningen? Og hvad er der ved slutningen? Sidrat al-Muntaha, grænsen for alt. Så siger Allah, Indaha Jannatul Ma'wa. Det er der, hvor Jannatul Ma'wa er til stede. Jannatil Ma'wa, der hvor vi alle sammen, inshallah, kommer til at være. Det hedder Jannatul Ma'wa. Desværre, der er mange mennesker, der ikke tror på Jannah og Nar. Der er mange mennesker, der ikke tror på Jannah og Nar, selvom de kalder sig selv muslimer. Er det overraskende? Nej. Hvorfor? Fordi mange mennesker er begyndt at benytte sig af al-aql, hjernen, for at bestemme, hvor mange ting man kan filosofere over. Og så siger de, at Jannah eksisterer, vi kan ikke se den. Så vil de ikke tro på, at Al-Jannah eksisterer. Og så siger de, khalas, Jannah er dunya, og så når man dør, så er det akhira. Og akhira, det er khalas, så er det slut. Og de her mennesker er ikke muslimer, vil jeg helst sige. Disse folk er ikke muslimer. Det er kuffar. Og hvis vi kigger her, eksistensen af Jannah og Nahar, eksistensen og Nar er Hvordan skal man tro på, at det er der? Ligesom når du tror på alt andet. Alt andet er noget, som du bærer tro på, og hvis du ikke gør det, så har du ikke noget relation til den din overhovedet. Ona kigger på, hvad, hvad Musa a.s. har gjort med Malak al-Maut. Malak al-Maut kom til Musa, hvor Musa a.s. har slået ham. Og efter at Musa har slået ham, så har Malak al-Maut mistet sit øje. så er der mange mennesker, der begynder at sige, hvordan kan Musa den skade på dødens engel? Og el malak, et engel, han er ikke ligesom mennesker. Bla bla bla. Og selve el malaika er arwah. Sjæler. Hvor de her mennesker, de laver det, man kalder forestillinger med det samme. Ligesom, ligesom hvis du siger, anerkendelse, at Allah har en hånd, så går han og siger, Åh, a'udhu billah, siger du, at Allah har en hånd, ligesom min hånd? A'udhu billah, min finger, og håndflade, og hoved, og arm. A'udhu billah. Jeg, jeg har ikke sagt det. Det var ikke det, jeg sagde. Det var ikke det, jeg nævnte. Det var ikke det, jeg prøver at forklare. Jeg blev hård at forklare, at Allah subhanahu wa ta'ala anerkender, eller vi skal anerkende, hvad Allah anerkender for sig selv. Og det er derfor, hvis du kigger her, så har Musa, alaihi salatu wassalam, der kom en del forklaring, som Imam Ahmad Shakir, alaihi rahmatullah, han siger, med tafsir af den hadith i El Musnad, hvor han siger, Musa gik ind i sit hjem, Og Malak al-Maut kom til Musa i menneskelig krop. Og da Musa a.s. har set en fremmed mand i sit hjem, han slog ham. Og Musa a.s. er en stærk mand, så hans øje blev ligesom revet væk. Og en anden del, som siger, at der stod en mand og kiggede ind. Og heraf, heraf har Musa slået ham. Alle indtyder til, at det har været, at Malakil Maud kom i menneskelig krop, ligesom Jibril, ligesom Jibril a.s. og ligesom Malakil Jibal eller nogle andre, at disse engler, de kan skifte. Malaika kan skifte form, og jinn kan skifte form. Det skal I huske. Jinn. For eksempel, der er nogle mennesker, de, de siger, vil du gerne tale med de døde? Kuffar er glad for sådan nogle ting. Så siger de, ja, jeg har været i et hus, og vi kan mærke, at der er nogle høje energier her. Og så henter de et eller andet Musha'ud en, øh, en person, som er kendt inden for de her, så finder det ham, og så går han ind og begynder at snakke og fortæller historier, hvad det der er sket her. Det er et kommunikation mellem jinn og de folk. Hvordan? Nogle gange så sidder de og så siger de, giv mig et tegn, du er der. Tænd for lyset, sluk for lyset. Et eller andet, så gør han det. Smæk med døren, så gør han det. Men det her, de går ikke billigt. Fordi med sådan, en, sådan en djinn, de tager hurtigt havet og ødelægger. Så hvad gjorde Musa a.s. Han slog ham. Og ifølge sharia, ifølge islamiske lov, siger Muhammad s.a.s. hadith i muslim, لو أن رجلا اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه Hvis der kommer en fremmed og kigger ind til dit hus uden tilladelse fra dig, så har du ret til at fjerne hans øje. Og de sagde Muhammad sallallahu da der var en mand, som stak hovedet igennem ind til profeten, så sagde Muhammad sallam, hvis jeg vidste, at du stod med hovedet indad, så har jeg stukket den der pind i øjnene på dig. Sallallahu alaihi wasallam. Og hermed kan man sige, at der kom mange ting med hensyn til Musa alaihi salatu wassalam. Hvor Allah sagde til Malak al-Maut, sig til Musa. Fordi Malak al-Maut gik tilbage, Guds engel gik tilbage til, Muhammad, til Allah og sagde til ham, Inna abdaka Musa la yuridul maut. Din tjener, din profet, din budbringer, han ønsker ikke døden. Så sagde Allah til ham, fortæl ham, at han skal lægge sin hånd oven på et dyr. Og de mængde hår, han har på sin hånd, de ekstra år, han kan få. Så sagde Malak el maut hvad så bagefter? Så sagde han el maut Sig til ham, efter det her, så kommer død Så fortalte han Musa, Åh, budbringerne Allah, hvis du sætter din hånd om på et tyr, hvad din hånd rummer af hår, det kan du få antal år. Og så sagde han, hvad så bagefter? Så sagde han, Al-Maut! Døden! Så sagde han her, efter han forstod budskabet, så sagde han, Al-An, Al-An, lad mig dø! Fordi, lige meget hvordan du vender dig og drejer det, lige meget hvordan du vender dig og drejer det, så kommer det altid til en ende. Og den ende er afslutning på et liv. Enden er, at du kommer til at forlade dunia. Enden er, at du er rejsende lige meget hvad. Enden er, at din bagage skal være klar, fordi du forlader dunia på et eller andet tidspunkt. Kort, varigt eller langvarigt. Det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der ved det. Og det er derfor, at det er vigtigt for os at vi handler korrekt altid. Det er vigtigt for os, at vi ophøjer Allah subhanahu wa ta'ala, så vi kan dø på tawhid. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden har tawba over os. Det er vigtigt for os, at den bagage vi har med er lidt. Meget kort. Meget begrænset. Meget få. Fordi så kommer rejsen til at være let. Bærer man på masser af bagage, zunub, sønder, gælder alt. Mig og dig og enhver muslim. Så kommer rejsen til at være hård. Og derfor er det vigtigt for en muslim, at når han skal møde Malak al-Maut, eller han møder Allah, vær forberedt. Forberedelsen er ikke så svær, hvis man har læst på lektionen. Forberedelsen er ikke så hård, hvis man danner iman og ibadet til Allah. Forberedelsen er ikke så svær, når man opgiver alt til Allah. Forberedelsen er ikke så svær, når man underkaster Allah subhanahu wa ta'ala alt. Så lav Musa dua til Allah. Og Allah, lad mig dø i Beit al-Maqdis. Lad mig dø tæt ved Beit al-Maqdis. Det vil sige tæt ved Jerusalem. Og så blev han begravet i Jerusalem. Og så sagde Muhammad s.a.v. لو كنت ثم لرأيتكم لرأيتكم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثير الأحمر. Hvis jeg var der, så har jeg vist jer, hvor hans grav er hen. Allahu Muhammad sallam har set og henvist, hvor hans grav, eller hvor han blev begravet hen, alaihi sallam. Forfatteren forfærdansir, وَمِنْ ذَلِكَ أَشْرَاتُ السَّاعَ En af de her ting er أَشْرَاتُ السَّاعَ أَشْرَات جَمْعُ شَرْط Betingelser For hvad? For tid Og hvad er det for en tid? Det er يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Det er enden afslutningsfænomen forladelse. Alle skal dø. Alle skal forlade dunya på en ny rejse. Hvorhen til? Til akhira. Til hvem? Til Allah subhanahu wa ta'ala. Blandt dem, مثل ذلك خروج الدجال at selve الدجال kommer ud ونزول عيسى بن مريم og at Isa alaihi salatu wassalam, søn af Maria, kommer, og så kommer han til at dræbe Ad-Dajjal. وخروج يأجوج وأجوج Og så kommer den flok, som er ukendte, kun på beskrivelser af Ya'juj og Ma'juj. Og Khuruj al-Dabba, og et måldyr, som står lige pludselig og begynder den at slå på en person, når han er kafir, og danner et mærke på panden af ham. Og du chance الشمس maghribi her, at selve solen kommer i de modsætningsfelt وأشباه ذلك مما صح sahabi النقد og mange andre ting som er kendt og kom i de rigtige perspektiv شروط الساعة Betingelserne for dommedag, for tiden. Det er derfor Muhammad sallam advarer om at vandet på tiden. Hvorfor? Fordi الساعة tiden at dahr, الدهر محمد siger, lad dig وسلم et dahr, for inden Allah er hovedet dahr. lad være med at bande på tiden mængde afgørelse Allah subhanahu wa ta'ala tid er død. Allah siger i surat Muhammad sallallahu sallam, vers nummer 18. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْدَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاتُهَا Står ikke og venter, eller kigger på selve tiden, som kommer bagda lige pludselig. Fakat فَقَدْ ashra tuha De har set tegnene på den. Allah advarer. فَهَلْ يَنْظُرُونَ Kan de ikke kigge? illa sa'a Tiden. an ta'tiyahum At de bliver ramt af det. بَغْدَهُ للبوسلي فقد جاء أشراطها I har set tegnene på dommedagen. En af de største tegn, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam er blevet selv. Han er den sidste af profeter, og den sidste af budbringere. Han er profet af tid. Og Muhammad s.a.v. sagde i hadith sahih, بعثت أنا والساعة كهاتين Jeg er blevet sendt med tidsram af tiden for dommedagen, og så viste han mellem pegefingeren og Sababa wal wusta, pegefinger og langfinger. Og det betyder, at de er så tætte, ligesom din egen finger er så tætte. Og vi har to slags tegn. Vi har store tegn, og vi har små tegn. Og mange ulema har skrevet og forklaret om tegnene. Mange ulema har skrevet og forklaret om tegnene. Nogle af dem er Ahlul Sunnah, og nogle af dem er Ahlul Bid'ah. Imam Ibn Kathir, alaihi rahmatullah, har skrevet hans bog, der hedder Al-Bidaya wa Nihaya. Al-Bidaya, starten. Fra Adam, alaihi salatu salam, Wa Nihaya, slutning. Og han har snakket om Ashratus Sa'a. Han har forklaret, hvordan disse betingelser kommer til at være, og hvad er det for nogle tegn, vi kommer til at se. Men der er nogen, der prøver at snyde og bedrager og indgriber vores viden med løgn og prøver ligesom at inddrage noget, som ikke eksisterer. Ligesom der er en, der har skrevet i al bidaya og Nihaya, en der blev kaldt Abu Ubayyad, og han har lavet ta'wil, fortolket en masse ind af al bidaya og Nihaya, ikke i alle forlag, men nogle af forlagene. Men alligevel er der nogle ulemaer, der har ligesom været ind over og reddet den her smukke bog. En af de kendte tegn, Khuruj al-Masih al-Dajjal. At der kommer den falske Jesus. Og Muhammad sagde, at han er a'war i løje. Og at Allah subhanahu wa ta'ala er ikke i løje. Og han kommer til at være på jorden. Og nogle af menneskerne kommer til at tro på ham. Og nogen vil danne på et iman på, hvad han kommer med. Han kommer til at dræbe, og han kommer til at skabe liv. Han kommer til at sige til himlen regn, og så regner den, og så siger han tør, så tør den. Hvad Allah siger. Og mennesker kommer til at følge ham. Og nogen kommer til ikke at følge ham. Men at tro på det er noget, man skal have i islam, fordi et must. En af de store tegn, al-Masih, Isa alaihi salatu wassalam. Isa alaihi salatu wassalam, han blev sendt igen. Ups, siger du, at Isa bliver sendt igen? Er Isa ikke død? Allah siger i surat Al-Imran, vers nummer 55, يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي Åh Isa, jeg lader dig dø, og jeg vil opløfte til mig. Hvordan siger du til mig? Her siger han, han er død, og så kommer du og siger, han sender ham tilbage igen. Nej. Der er to slags død. Der er den død, at sjælen forlader kroppen og den vender aldrig tilbage. Kun til dommedag. Eller at den kan have kontakt til kroppen, men den er væk fra dunya. Og her, det er ligesom at sove. Ligesom i surat al-Ma'idah, vers nummer 117, Allah sagde, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ Da du har ladet mig dø, det var dig, der skulle have observering over min befolkning. Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 157 til 58. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ De har ikke dræbt ham. De har ikke dræbt ham sandfærdigt. Men Allah løfter ham. Og hermed kan man sige, at her, hvor man kan sige, at Isa alaihi salatu wassalam, blev ligesom sovende. Allah siger i din efterkommende 57, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Da de kom for at dræbe ham, de troede, de har dræbt ham, så siger Allah, de har, de har ikke dræbt ham, men شُبِّهَ لَهُمْ Shubber forestillede, at det der skete, er ligesom noget der er sket foran dem, at de har dræbt ham, og de har det ikke. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, at Isa alaihi salatu wasallam blev sendt, hvorhen Al-Manar al-Bayda, Al-Masjid al-Amawi, Sharqi Dimashq. Al-Manar al-Bayda, Manara, tårn, Al-Bayda hvid Den hvide tårn. Som er tæt hvorhen? I Damaskus. Hans opgave at slå al-Masih al-Dajjal. Og når han møder ham, så kommer al-Masih al-Dajjal til at forsvinde. Ligesom saltet forsvinder, når den bliver hældt op i vandet. Og han kommer til at dræbe ham og fjerne ham. Hvorhen? Babulud døren til Lud, som er i Dimashq. Alle de hadis er sahiha i Bukhari og Muslim og øvrige. Og jeg har lavet en hel serie om Ashraf al-Sa'ah. Det ligger på vores hjemmeside. Hvor jeg har forklaret et hver eneste af de store tegn og de små tegn. Så dem, der er interesseret til at lære dem at kende og blive påmindet, så kan det gå ind og lytte til det, inshallah ta'ala. De vil gavne dem alle sammen. Den næste, eller nummer tre, Khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Der kommer flok. Flok hvad? Flok mennesker. Ya'juj wa Ma'juj. Men er det ikke øh, khurafa? Er det ikke bare noget, som er ligesom uh, science fiction? Der er nogen, der siger, at Ya'juj og Ma'juj er ligesom science fictions historie. Hvis det er nogle folk, hvor er det henne? Fordi nu har man ligesom et billede over hele verden. Og Allah nævner, at der er sur, der er en, en kæmpe, kæmpe, kæmpe væg, som lukker de her mennesker. Og hver gang de laver et hul, så bliver det lukket. Og I ved alle sammen, Google Earth og hele det her molevitten, de ved alt. Sådan kan det være, at de ikke ved noget om Ya'juj og Ma'juj. Allah siger i surat al-Anbiya, vers nummer 96. Hatta idha futihat Ya'juj og Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun. Når det blev åbnet for Ya'juj og Ma'juj, og de kommer stormende fra alle kanter. Og hver gang de rubrer, overtager, fjerner, drikker, så bliver tingene ødelagt lige efter dem. Hvis de går ind i en plantage, så spiser de alt. Hvis de går forbi et vandbeholder, så bliver den tør. De går forbi Buhair tabariya så bliver Buhair tabariya tør. Hvor folk kommer og peger og siger, her har der været vand. Eller her plejer der at være vand. Og kommer Isa og laver dua til Allah. oh Allah, befri mig fra Yajuj og Majuj. Hvor Allah fjerner deres sjæle. Og hermed sender Allah subhanahu wa ta'ala rih vind, som smider dem alle sammen i havet, og herefter bliver der sendt vand til at rense de efterkommet, som de har efterladt. Og så kommer jorden til at være ligesom spejl. Så du kan se dig selv, den spejler sig. Og så kommer al-khair, Al-khair her, det betyder, at der kommer til at være meget baraka i tingene. Hvor Muhammad s.a.v. siger, hvor en gruppe spiser af granatæble. Og de bliver med af én granatæble. Og så siger han, og skallen af det den er så stor, at skallen af det, kan de bruge som skygge. Hadithen er i muslim. Det er, jeg har taget sådan en kort, ligesom resumé af det. Og nummer 4 er dabba. Muldyr. Et dyr, der kommer ud. Allah siger i surat al-Naml, vers nummer 82. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم نريد بلغمت أه أتي أتي دم في أخرجنا صحب سكبت hvad et muldyr, som kommer ud af jorden, som taler til. Et, et dyr, som taler, نعم وقال hvad der kom med hensyn til khuruj dabba Ahsan Og det skal en muslim Og den kommer til at markere en kafir på hans pande Må Allah beskytte mig og beskytte jer fra det inshallah ta'ala Og nummer 5 Tulu'u shamsi min maghribiha At selve solen skifter kurs stedet for at solen kommer ud der, hvor den plejer, så går den i det modsat.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 La yanfa'u nafsan imanuha. Et hvert sjæl har ikke gavn af det, hvis den ikke danner tro. Men qabl, før. Det vil sige, din iman, den skal være bygget på noget godt og fremadrettet. Det skal ikke være iman øjeblikkeligt, bare fordi du kan se det. أو كسبت في إيمانها خيرا Den er optaget. Og nogle ulema siger med hensyn til tegnene, at selve solen kommer af din forkerte kurs, eller for, forkert position. Muhammad s.a.v. siger, La tanqati'u al-hijra hatta tanqati'a at-tawba. Selve udvandringen, hijra, rejsen, kommer ikke til at stoppe før at selve tauba, den stopper. Og hvornår tauba stopper? Når de store tegn begynder. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Og selve tauba, hvornår stopper den? når solen skifter kurs. Og det er blandt disse alamat, blandt disse tegn, som mig og dig og enhver muslim kender. طب الباع خسف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب خسف er der nun einer, der ved, hvad khasf betyder? Khasf. Khasafa yakhsifu khasfan. Khusifat al-ard. Inharat. Ved I det? At selve jorden åbner sig. Allahu akbar. At selve jorden åbner sig. Og så siger han, خسف بالمشرق you want Obnasa وخسف بالمغرب in one وخسف في جزيرة العرب وخسف يقولف إذا arabiske halvø og en af de sidste tegn jeg håber ikke I er faldet i søvn alle sammen og en af de nej Og der, en af de tegn, de sidste tegn, det er, at selve ilden, som kommer ud, Qara Aden, den kommer fra Yemen, hovedstaden af Yemen, Aden. Tasuqu nasa ila al-mahshar, kommer ind anten og begynder at skubbe folk til samlingsstedet. Tabidu ma'hum haythu batu. تبيت معهم حيث باتوا der hvor de sover, så stopper solen, eller så stopper ilden. Og når de står op og fortsætter, så kommer han til at følge. وَتَقِيلُ مَعْهُمْ حَيْثُ قَالُوا Og når den sover, så sover den. Og Muhammad s.a.v. siger, نَارٌ تَخْرُجْ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبْلِ بِبَصْرَةِ der kommer ind, som kommer ud af Al-Hijaz, Hijaz Mekka. Lyset vil være der, hvor man kan se den fra Basra. Og den her har vi set, eller nogle af ulema siger, det her det blev vist i sø, sø, den 7. århundrede. Den 7. århundrede. Og så nogle ulema siger, det her nar er ikke det store, det store tegn, det små tegn. Men den tegn, at der vil være ild som følger befolkningen, det er noget af de sidste, der vil være der, som samler folk. Allah vil sende rihan, rih, luft, Luftbogen som fjerner sjælene af de Rettruende så vil selve qiyama blive dannet på dem, som er tilbage, og det er dem, som er ikke rettroende. طيب vi er nået frem til وعذاب القبر ونعيمه حق الله أكبر at selve straffen i graven er sandt og selve Nydelsen i graven er også sand. وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به في كل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم har lavet isti'adha, har spurgt Allah om tilgivelse, eller har spurgt Allah om beskyttelse fra adab al-qabr i hver eneste salah. Og fitnatul qabr haq, og selve fitna som en person blev sat på, prøvelse i qabr, er sand. وسؤال منكر ونكير حق og su'al spørgsmål som man bliver stillet fra de to engler nogle ulema kalder den munkar wa nakir er sand والبعث بعد الموت حق at man vender tilbage efter døden er sand وذلك حين يم وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور Til den dag, hvor Israfil puster i sin rør, sur, hvad, hvad kalder man, øh, hvad kalder man den der på dansk? Wallah, jeg har glemt, subhanallah. Ikke rør, det hedder... Der er ikke nogen af jer, der kan huske det. Ahs. Når Israfil a.s. puster i selve bur, i selve sur, når han puster, så kommer befolkningen til at dø. Horn, nej. Allah siger i surat Yasin, vers nummer 51. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون Der blev pustet i hornet, så kommer de rejsende fra deres død til Allah løbende, eller Jansilun, ligesom gående. En af de iman, man danner, det er Adab al-Qabr, straffen i graven. Al-Qabr, straffen i graven, selvom man kan se det, så er det ilmul ghaib. Det er ukendt for os. Det er ikke noget, du kan se, hvad det der foregår ned under. Fordi det er noget, der sker. Enten er det adab, straf, ellers er der lykke. Og lykke, det betyder, at en person, han er ligesom en imel jannah til Allah. subhanahu wa ta'ala giver personen liv til akhira. Der er mange, der har skrevet med hensyn til selve al-qabr, ligesom øh, Ibn Abi Dunya, alaihi rahmatullah, han har skrevet øh, Man asha ba'da al-maut, og han har en bog, der hedder al-qubur, og Imam Ibn al-Qayyim har skrevet en bog, der hedder al-ruh. Øh, selve, selve al-qabr, de er enten rauda med Riyadil Jannah. Rauda, det betyder en del af Jannah. Middeligt sted at være der i midlertid, til du kommer til Allah uden noget. Du vil bare mærke sig, om du sover. Eller Hufra min Hufra nar. Et hul, ligesom et hul i ilden, må Allah beskyttes. Og den kommer til at være stram på den person, der led under, selvom er ikke synlig for os, men han kunne mærke det. Hvis han var blandt dem, som er shopping. Personen bliver testet for tre ting. Hvem er din Gud? Hvem er din profet? Og hvem er din din? En, som har fået succes i dunia, han vil svare flydende. En, som har ikke fået succes i dunia med din, han vil råbe og sige, Ahen, Ahen, la adri. Og så vil de to engler, som har mizraba. Det betyder har en kugle, og nogen siger en hammer. Og de er tæt på at være ligesom en kugle med kæde, og så trækker det op og slår ham med den. Allahu Akbar straf. Og selv hvis sjælen vil blive serveret eller løftet i et klud, hvor englene banker på døren ind til himlen, og så siger Malaika, hvad er det for en dejlig duft? Så nævner de navnet på vedkommende, og hver eneste gang den kommer, så laver Malaika dua for en. Og hver eneste gang de tager et sjæl af ikke ret, ret troende person og løfter hans sjæl op til himlen, så siger Malaika, hvad er det for en grim lugt af den her sjæl, hvor Allah beskytter Der er nogle folk, der har benægtet Azab al-Qabr. Og nogle af dem siger, Azab al-Qabr, det er noget, vi tror på, og vi ikke tror på. 50-50. Betyder, at de tror på eksistensen, at der er adab al-qabr, men de er ikke sikre, fordi ahadith siger det, den er ahad. Og de her folk, de er faktisk øh, nærmest til at være analfabeter, end det er nogen, som har alim. Allah. Og jeg har lavet en hel serie med hensyn til Hadith al-Ahad og forklaret det i detaljer. Og Ibn al-Qayyim har fortalt i hans dejlige bog Ar-Ruh, hvordan selv sjælen har kontakt. Han siger, at den første kontakt mellem sjælen og kroppen, det er, når man er et barn i, mavens, i, i morens mave, hvor sjælen kommer og bliver påsat. Nummer to, når han kommer ud af dunja, så har han ligesom et sjæl. Han har et sjæl, den forlader ham kort vej i søvn og vender tilbage igen. Nummer tre, eller undskyld, nummer to, når han, hans sjæl er der, men han har ikke den fuld kontrol, fordi han kan dø lige pludselig. Nummer 3, at når han sover, den forlader ham og kommer tilbage igen, når han står op. Nummer 3, al-barzakh, efter død. Og nummer 5, det er, når man genopstår igen, og så kommer sjælen til at være hos ham for evigt. Hermed kan man sige, at vi har forklaret, hvordan sjælen og sjælen kommer til at være hos os alle sammen. Så er der nogen, der siger, men har Allah ikke nævnt noget om adab al-qabr al-Quran? Nej. Surat Ghafir, vers nummer 46. Allah siger, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار ilden Det bliver vist til ilden dag og nat. Og hvornår er det dag og nat? Kun i dunya. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ Herefter hvornår sa'a er til stede, Og når, sa'a, når dommedagen sker, så وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ أَدْخِلُوا Heraf, når sa'a, når tiden er der, så skal I tage alle Fir'aun og straffe dem. Allah siger i surat al-Tawbah, vers nummer 101. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم De bliver straffet to gange, og herefter de bliver sendt til en straf yderligere. Og her siger ulama, at den første straf i dunya, og den anden er i barzakh, og så bagefter ilden. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Tur, sur 40, وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ Og det betyder, at det er dem, som undertrykker, de får en, en helt anden straf. Og nogle ulema siger, at det er adab al-qabr. Wallahu a'la wa a'la. Inshallah, næste gang på næste tirsdag i Aqidah, der kommer vi til at snakke om øh, Al-Hisab, forklare Al-Hisab, gå i detaljer i det, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum, og jazakum Allah al-khair. Og hvis I har nogle spørgsmål, så tager vi det, inshallah.